Urgarbiak eta zikinak baita ingurumeneko uraren zeintza ere eginen du elkargoak. Orain arte, egun tamalau egitura eta bi sindikatuek egiten zuten lan hori, ere mu ezberdinetan, manera ezberdinetan, zerbitzuak ez dira berdinak denentzate eta batzu besteak baino aulagoak dira. Mutualizazioaren helburua uraren ziklo guzia kudeatzea da eta lujaldearen arteko berdintasuna segurtatzea. Axel Franz, uraren zerbitzu teknik Ce qui change vraiment, c'est qu'on regroupe certaines missions au niveau de l'agglomération. Ça va permettre de mutualiser des moyens et de l'ingénierie là où il n'y en avait pas. Et en revanche, ce qui ne change pas, c'est le service de proximité. Les agents restent aussi dans les territoires et par contre, ils sont regroupés au sein de sept secteurs. Concrètement, par rapport à la question qu'est-ce qui change au 1er janvier janvier 2018, eh bien, au niveau des contrats de DSP qui existaient sur le territoire ou au niveau des régies, le transfert de compétences n'a pas d'effet sur les modes de gestion. Il existe aujourd'hui sur le territoire les deux modes de gestion et les deux modes de gestion vont perdurer. Bateraketa ere presioaren aldetik ikusia da, naiz eta aurten ezten emendaketarik iragarria, heldu diren hamar urteetan tarifak hein berdinean ezerriko dira, alde batetik dirua baztertuko da medioak elkartuz, baina uraren kalitatea eta barea obetuko da, uraren presioa hasteko ez da apalduko, alean iriart, saneamenduaren eta euritako uren arduraduna. Lenik presioa hain berian dugu. aurtengo, eta eta gero ikusiko, investizamendiekin, onora gauzak joanen diren. Gero, haute txek beste gauza bat errandute, bon, importanta zera, are, presio bat izaitia, denendako. Horten, ekonomiak eginen ditugu, eta ikusiz uh, urgarbiak eta zikinak elgarrikin landuko ditugula, baina serbitzu bat nahi badu eskolegi guziaindako kalitatea ere emendatu beharko du zonbait eh, lekutan. Funtzionamendu eta zerbitzu bateratu horrek izen bat ukanen du, gure ura izeneko markak besteak ordezkatuko ditu.